Եթերում օրացույցն է։ Այսօր ապրիլի 4-ն է, տարվա 94-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1297-ի հենց այսօրը Հռոմի Պապը Կորսիկա եւ Սարդինիա կղզիները հանձնեց Արագոնի թագավորին։ 1581-ի ապրիլի 4-ի նախկին ծովահեն Ֆրանսիս Դրայքը ավարտեց իր շուրջերկրյա ճանապարհորդությունը։ Անգլիայթագուհի Եղիզաբեթ I-ը անձամբ բարձրացավ նրա հավատու սննավի վրա եւ նրան շնորհեց ասպետի պատվավոր կոչում։ 1790-ի այսօրը Ֆրանսիան եւ Ալժիրը կնքում են 100-ամյա խաղաղության պայմանագիր։ 1884-ի այսօրը Բոլիվիան Չիլիի նեզիչում Անտոֆագաստա երկրամասը զրկվելով դեպի ծով ունեցած իր ելքից։ 1958-ի ապրիլի 4-ին Լոնդոնում առաջին անգամ հանրության է ներկայացվում խաղաղության խորհրդանշանը։ 1949-ի ապրիլի 4-ի Միացյալ Նահանգների նախաձեռնությամբ ստեղծվեց Հյուսիսատլանտյան դաշինքը ՆԱՏՕ-ն։ 1972-ի հենց այսօրը Խորհրդային Միության ղեկավարությունը մերժեց Ալեքսանդր Սոլժենիցնի վիզայի հարցը մեկնելու Շվեդիա՝ գրականության Նոբելյան մրցանակ ստանալու համար։ 1973-ի այսօրը Նյու Յորքում բացվեց համաշխարհային առևտրի կենտրոնը, բաղկացած 7 շենքից, որոնցից երկու ամենաբարձրը կործանվեցին 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչական գործողության հետևանքով։ այսօրը ծնվել են։ 188 թվականի այսօրն է ծնվել Հռոմի կայսր Կարակալան։ Սևերուսների հարստությունից Սերող կայսրի իսկական անունը Կեսար Մարկուս Ավրելիուս Սևերուս Անտոնինոս Օգոստուս է։ Սեպտիմիուս Սևերուսի որդին է։ 212 թվականին սպանելով եղբորը գահակալել են քնորին։ Դրամահարկային համակարգը կարգավորելու եւ ամբողջ բնակչությունից հարգանձելու նպատակով կայսրության ազատ բնակչությանը տվել է հռոմեական քաղաքացիության իրավունք։ 1818 թվականի ապրիլի 4-ին է ծնվել անգլացի գրող արկածային գրքերի հեղինակ Թոմաս Մայն Ռիդը։ Մայն Ռիդը ծնվել է 1818 թվականի ապրիլի 4-ին քահանային տանիքում։ Սովորել է Belfast-ի քոլեջում, որտեղ ստացել է բարձր գնահատական։ 1820 թվականի ապրիլի 4-ին է ծնվել հայ եկեղեցու 125-րդ կաթողիկոս, հասարակական քաղաքական եւ հոգեվոր մշակութային գործիչ, մտավորական ու գրող Խրիմյան Հայրիկը։ 1855 թվականի ապրիլի 4-ին է ծնվել հայ ռազմական գործիչ ռուսական բանակի գեներալ-մայոր Թովմաս Նազարբեկյանը։ Հին տոհմական ազնվական ընտանիքի զավակը հետագայում դարձավ Հայաստանի Դեմոկրատական Հանրապետության գեներալ-լեյտենանտ։ 1918 թվականի մայիսյան հերոսամարտերը տեղի են ունեցել նրա ընդհանուր հրամանատարությամբ։ 1928-ի ապրիլի 4-ին է ծնվել հայ վիրաբույժ եւ վնասվածքաբան Հակոբ Գրկեաշարյանը։ 1932-ի հենց այսօրն է ծնվել խորթային Ռուսաստանի ժողովրդական արտիստ, ռեժիսոր եւ սցենարիստ Անդրեյ Տարկովսկին։ Ռեժիսորի ստեղծագործության մեջ առավել նշանակալի են Solaris Stalker կինոնկարները, որտեղ Տարկովսկին փիլիսոփայորեն վերաիմաստավորել է գրական հիմքերը, տալով դրանց նոր հնչողություն։ Հայելի ինքնակենսագրական ֆիլմում արտացոլված է մանկության բազում տպավորություններ։ Տարկովսկին բեմադրել է Շեքսպիրի Համլետը, Պուշկինի Բորիս Գոդունովը։ 1982 թվականին մեկնել է Իտալիա, նկարահանել Կարո տախտ կինոնկարը։ Անհատի զոհաբերման թեման առավելապես զարգացրել է իր վերջին Զոհաբերություն ֆիլմում։ 1937-ի ապրիլի 4-ին է ծնվել հունգարացի շախմատիստ Գրոսմայստեր Լայոш Պորտիշը։ 1938-ի հենց այսօրն է ծնվել հայ ջազային երաժիշտ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ պրոֆեսոր Մարտին Վարդազարյանը։ Նա երաժշտություն է գրել ավելի քան 100 թատերական պիեսների համար, նաև 5 մյուզիկլի եւ 40 ֆիլմի երաժշտության հեղինակ է։ 1949-ի ապրիլի 4-ին է ծնվել քրդական ազատագրական շարժման ղեկավար Աբդուլլահ Օջալանը։ Հանդիսանում է նաև քրդական բանվորական կուսակցության նախագահը, դատապարտված է ՑՄ հազատազրկման թուրքական Էմրալի կղզում։ 1971-ի ապրիլի 4-ին է ծնվել Թավջութակահար Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Արամ Թալալյանը։ 1976-ի ապրիլի 4-ին է ծնվել ֆին լրագրողուհի եւ ցակումով շվեդ գրող Աննա Լենա Լաուրենը։ 1979-ի այսօրն է ծնվել ավստրալա-ամերիկյան դերասան Հիթ Լեջերը։ 1989-ի ապրիլի 4-ին է ծնվել հայ պրոֆեսիոնալ բասկետբոլիստ Զարեհ Զարգարյանը։ Այսօրը տոնում են։ Անգոլայում այսօր խաղաղության օրն է, Չինաստանում երեխաների օրը, Սենեգալում այսօր անկախության օրն է։ Ոչ պաշտոնական միջազգային օրացույցում այսօր համացանցի օրն է։ Այսօր ապրիլի 4-ն է։ Տարվա վարտի մնաց 271 օր։